Book 2 สี่สิบห้า 45 45. ที่โรงหนัง Im Kino Im Kino. เราอยากไปดูหนัง Wir wollen ins Kino. Wir wollen ins Kino. วันนี้มีหนังดีฉาย Heute läuft ein guter Film. Heute läuft ein guter Film. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Der Film ist ganz neu. Der Film ist ganz neu. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Wo ist die Kasse? Wo ist die Kasse? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Was kosten die Eintrittskarten? Was kosten die Eintrittskarten? หนังเริ่มกี่โมงคะ Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Vorstellung? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Kann man Karten reservieren? Kann man Karten reservieren? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte hinten sitzen. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte vorn sitzen. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Ich möchte in der Mitte sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. หนังน่าตื่นเต้น Der Film war spannend. Der Film war spannend. หนังไม่น่าเบื่อ Der Film war nicht langweilig. Der Film war nicht langweilig. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Aber das Buch zum Film war besser. Aber das Buch zum Film war besser. ดนตรีเป็นอย่างไร Wie war die Musik?